بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Isro va Miroj voqeasi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning ruhi va jasadi bilan sodir bo'ldi. Chunki Alloh taolo subhanallazi asro bi abdihi deb marhamat qildi. Abd degan so'z banda degani ruhni ham jasadni ham o'z ichiga oladi. Demak, payg'ambarimizni ruhi va jasadi bilan haqiqatda sodir bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu yer yuzida yashab o'tgan hamma anbiyo va rasullarga imom bo'lishligi bilan martabasi ularning hammasidan oliy ekanligi ma'lum bo'ldi. Shu bilan birga Alloh taolo boshqa payg'ambarlarga bergan shariatidan bizning shariatimiz ustunligi hamda islom shariati o'zidan burungi hamma samoviy shariatlarni bekor qilishligiga dalil bo'ladi. Shuning uchun hozirgi kunda dinlarni birlashtirishlikka harakat qilayotgan tashkilotlar bor. Ya'ni hammamizni ham Robbimiz bitta, hammamizni ham Alloh yaratgan, kelinglar bitta bo'laylik deb turib, mana shu dinlarni birlashtirishga harakat qilayotgan odamlar bilib qo'ysinki, ular ochiq zalolatda. Qanday qilib Uzayr Allohning o'g'li deyotgan yahudlar bilan musulmonlar teng bo'lsin. Qanday qilib Iso Allohning o'g'li deyotgan nasorolar bilan la ilaha illalloh deyotgan musulmonlar teng bo'lsin. Bularni tenglashtirishlik, bularni hammasini bir xil deyishlik ochiq kufrni o'zi bo'ladi. Avval yotgan payg'ambarlarning shariatlari o'zini zamoniga, makoniga, ma'lum bir qavmiga ishlagan. Endi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam islom shariatini olib kelgandan keyin ular o'z öz o'zidan o'zini kuchini yo'qotadi. Biz Tavrotni, Injilni Alloh nozil qilgan kitob deb iymon keltiramiz. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar: "La tusaddiquha va la tukazzibuha." Ana shu Tavrot bilan Injildagi narsalarni tasdiqlab to'g'ri ham demanglar, lekin inkor ham qilmanglar. Inkor qilmasligimizning sababi Alloh nozil qilgan. Lekin tasdiqlamasligimizning sababi ular o'zlarining kitoblariga juda ko'p o'zgarishlarni kiritib yuborishgan. Demak, inna dina indallohil islam. Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din bu islom dini. Islom dinidan tashqarida bo'lgan kishilarni jannatga kiradi deyishlik ayni zalolatning o'zi. Kunlardan birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Umar ibn Hattob roziyallohu anhu ni Tavrotdan bitta sahifani olib o'qib turganini ko'rib qoldilar. Va achchiqlari kelib, "Ey Hattobning bolasi, meni nubuvatimda hali shubhang bormi?" dedi. Allohga qasam, agar mana shu sahifani egasi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lganida menga ergashlikdan boshqa ishi bo'lmas edi dedi. Yahudi bo'lgan Musa ibn Imron tirik bo'lsa, menga iymon keltirardi dedi. Mana shu hadisdan ma'lum bo'ladiki, islomdan boshqa din Alloh taoloning huzurida qabul qilinmaydi. Payg'ambarimiz Merojdan qaytib Baytul Maqdisga tushdilar. Hamda u yerdan Makka ga qarab qaytib keldi. Makkaga qaytish yo'lida payg'ambarimiz bir necha bir mashhadlarga guvoh bo'ldilar. Yo'lda ketar ekan bir karvonni ko'rdi. Ana shu karvondagi tuyalardan bittasi buroqni o'tishligidan cho'chib, qochib ketdi, topisha olmay qoldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga sizlarni tuyalar falon joyda deb aytdi. Hali karvondagi kishilar ovozni eshitishdi, lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'rishmadi. Hayron bo'lishdi. Lekin aytilgan joyga borishganida tuyani haqiqatan borligini topishdi. So'ngra payg'ambarimiz ana shu bir karvonga to'xtab, bir idishga suv qo'yib, ustini yopib qo'yishgan edi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chanqagandilar, to'xtab shu suvni ichib, idishini yopib qo'ydi. So'ngra Makka mukarramaga yetib, tong otishlik paytida payg'ambarimiz Ka'batullohning oldida o'tirib, kechasi bo'lgan ajib rihla safari haqida fikrga, o'yga tolib o'tirgan edi. Payg'ambarimiz bu holatda ko'rgan Abu Jahl shu yerdan o'tib ketyapti, ko'rib qoldida, bir narsa bo'lganini sezib turib, "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abu Jahl qachon ko'rsa, "Ey Muhammad, osmondan xabar yo'qmi?" deb masxara qilar edi. Desa payg'ambarimiz, "Ey Abul Hakam, iymonga kelishi vaqti bo'lmadimi?" deb qo'yadilar. U johilga johilona muomala qilmasdi, Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam nabaviy axloqqa edi. Abu Jahlni "Ey Muhammad, biror ish sodir bo'ldimi?" degan savoliga payg'ambarimiz "Ha" dedi. Abu Jahl to'xtab payg'ambar sollallohu alayhi vasallam oldiga o'tirdida, "Nima bo'ldi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldim" dedi. Kulib, o'zini zo'rg'a to'tib aytdiki, "Xo'p, bording, keyin nima bo'ldi? namoz o'qiding, keyin nima qilding?" Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ana shu Baytul Maqdisda namoz o'qiganligini, anbiyolarni ko'rib ularga imon bo'lganligini aytganidan keyin qotib-qotib kuldi. So'ngra "Ey Muhammad, bu gapingni hammaga aytaveraymi?" dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytaverdi. Shunda shuncha yildan beri payg'ambarimizni oldiga kelib odamlar eshitmasin deb payg'ambarimizdan odamlarni haydayotgan Abu Jahl endi o'zi chaqirardi. "Ey Quraysh, ey qavm kelinglar, kelinglar Muhammadda kazzoblik bo'ldi. Eshitinglar buni gapini" dedi. Quraysh yig'ilib keldi. "Ey Muhammad bularga ham aytdi dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam men kecha Baytul Maqdisga borib, hamma payg'ambarlarga imom bo'lib namoz o'qib keldim dedi. Bu aql qabul qilmaydigan, inson tasavvur qila olmaydigan ish edi. Abu Jahl aytdiki, qaranglar buni. Biz Baytul Maqdisga borishimizga bir oy, yana tuyalarni minib qaytib kelishimizga bir oy, borib kelishimizga 2 oy ketadigan Baytul Maqdisga bir kechada borib keldim deyapti. Mana uni kazzobligi ma'lum bo'ldi dedi. Bu xabar Quraysh orasida Makkada tarqab ketdi. Hatto ba'zi musulmonlar iymoni zaif bo'lganlari ta'sirlanishdi. Shu bilan islom da'vatiga nihoyat yetib qolishi mumkin edi. Mana shu fitna sababli. Musulmonlardan biri shoshganicha Abu Bakr Siddiqning oldiga borib turib, "Ey Abu Bakr, yuring men bilan" dedi. "Qayoqqa yuraman?" "Falon-falon ishlar bo'ldi." Payg'ambarimiz bir kechada Baytul Maqdisga borib keldim dedi. Abu Bakr Rasululloh shu so'zni haqiqatan aytdimi dedi? Ha deganida, agar haqiqatan aytgan bo'lsa, tahqiq rost aytibdi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Abu Bakr keldida, "Yo Rasululloh, kecha tunda Baytul Maqdisga borib keldingizmi?" dedi. Rasululloh ha dedi. Shunda Abu Bakr rost aytdingiz dedi. Payg'ambarimiz shunda birinchi marta Abu Bakrni, "Ey Abu Bakr, siz meni rostgo'yligimni tasdiqlaguvchi siddiqsiz dedi. Odamlar, shu yerda turgan odamlar, "Ya Abu Bakr, qanday qilib ishona olasan buni, bunaqa bir g'ayri oddiy gapiga?" deganida aytadiki, "Men Rasulullohni bundan ham bir ajibroq so'ziga ishonaman u. Rasululloh menga bir lahzada 7 qavat osmon ustidan vahiy keladi desa, tasdiqlayman u. Baytul Maqdisga borib kelganini aytmayman. Hali payg'ambarimiz Merojga chiqqanini aytmagan edilar. Abu Bakr aytayaptiki, agar u Baytul Maqdisga borib kelish emas, agar 7-qavat osmonga chiqib tushdim desa ham ishona olaman men deydi. Bu Abu Bakr Siddiqni roziyallohu anhuni komil iymoniga dalolat edi. Agar ummatning iymoni bitta pallaga, Abu Bakrning iymoni ikkinchi pallaga qo'rib tortilsa, Abu Bakrning iymoni og'ir keladi. Bu mana shunday bir Siddiq deb laqablanishlikka loyiq kishi edi Abu Bakr Siddiq. Payg'ambarimizning rostgo'yligini tasdiqlash uchun "Ya Rasululloh, bilamiz, siz umringizda Baytul Maqdisga bormagansiz. Oramizda Baytul Maqdisni ko'rib kelganlar bor. Agar borgan bo'lsangiz, bizga sifatlab beringchi buni" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tunda borgandilar. Esida qolgan narsani unday bunday deb aytib berdi. Shunda Quraysh yo'q dedi. Bizi savollarimizga javob ber. Tafsilotlarni so'rab ketishdi. Ustuni qanaqa, aynaga qancha? Odatda mana sizlar Mamatchida namoz o'qiysizlar. Nechta oynaga bor hozir? nechta eshigi bor. Odatda bunaqa narsalarga inson e'tibor bermaydi. Lekin payg'ambarimizni yolg'onchi qilishligi uchun Baytul Maqdisni ko'rib kelgan Quraysh mushriklari qancha derazasi bor? Qancha ustuni bor? Qaysi eshigi qayerga qaragan? Shunda Alloh taolo o'zini payg'ambarini ko'zini oldiga Baytul Maqdisni shunday olib kelib qo'ydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ko'rardilar, atrofdagilar ko'rmasdi. Qaysi tomonni so'rasa Alloh taolo shuni ko'rsatib berardi. aniq aniq qilib so'ragan savollarga javob berdi. Bu savolni berayotganlar payg'ambarimiz birorta harfda adashmaganini ko'rib turib ham iymon keltirishmadi baribir. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar bu so'zimga ishonmasanglar, boshqa alomatlar bor dedi. Qanday alomatlar? Yo'lda kelayotganimda bir karvonga uchradim. Ularni tuyalari cho'chib, hurkib qochib ketganida ularga qayerdaligini aytib berdim. Yana bitta alomat, ularni suvni ichib qo'ydim dedi. Ular aytdiki, bu karvon qachon keladi dedi. 3 kundan keyin dedi. Mana shu so'ziga ishonsa bo'ladi. Chunki payg'ambarimiz kechqurun haram dedi. Tong otganda ham Ka'batullohga suyanib o'tirgan edi. Agar 3 kundan keyin keladigan karvonni xabarini agar Makkadan bir hatto yo'q bo'lib qolib turib, ini aytganida sen tashqariga chiqib bilib kelding degan tuhmat bo'lar edi. Quraysh ana shu karvonning kelishligini kutib turishga ittifoq qilishdi. Payg'ambarimiz ana shu karvonni boshlab kelayotgan, karvonda boshdagi tuyani, sifatlarini, rangi, bezak, zinatlargacha aytib berdi. Va'da qilingan kun bo'ldi. Shomdan payg'ambarimiz aytgan sifatlarda hammasini o'zida jam qilgan tuya Makka qarab kirib keldi karvonni boshlab. Shunda Qurash birinchi bo'lib turib borib turib so'rashdi. Yo'lda nima ishlar bo'ldi? Tuyamizni yo'qotib qo'ydik deydi. Tuyamiz qochib ketdi, bir ovoz bizga falon joyda dedi, borib topdik dedi. Yana nima bo'ldi dedi? Suvlar yo'qoldimi? Suvimizni kimdir ichib qo'yibdi, idishini yopib qo'yib dedi. Ular Qorashda bu so'rayotgan savolidan hayron bo'lib, "Qayerdan bildilar bular sizlar?" dedi. Lekin ular indashmadi. Lekin shunda ham payg'ambarimizning so'ziga iymon keltirishmadi. Albatta bu mo'jizalarni, hujjatlarni keltirishlik mushriklarni ziyonga bir hujjatni qoyim qilishligi uchun emas edi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni qalbiga taskin berishligida xolos. Ular payg'ambarimizni kazzob yoki rostgo'yligini aniq belgilashlik uchun bir zohir mo'jizani talab qilishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularga agar men sizlarga oyni ikkiga bo'lib bersam, menga iymon keltirasizlarmi? Ular ha agar oyni ikkiga bo'lib bersang ko'zimiz oldida senga iymon keltiramiz deshti. Oy to'lin bo'ladigan kechaga va'dalashdi. qurash mushriklari yig'ildi. So'ngra payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sahih Buxorida keltiriladi. Oyga ikkiga bo'linishligini buyurdi. Va ularning ko'zini oldida buyuk mo'jizalardan yana biri sodir bo'ldi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qildi. qamar. Qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Mana shu ochiq mo'jizani ham ko'rib turib iymon keltirishmadi. oy ikkiga bo'linib, uning ikki qismi bir toni ikki tarafiga o'tib turdi. Ko'rishib turib aytishdiki, Allohga qasam, sehrgar ekansan deydi. Agar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sehr qilgan bo'lganida faqat ana shu joyda turgan kishilarningina ko'zini sehrlagan bo'lib, Makkani tashqarisidagi kishilar u sehrdan ta'sirlanmas edi. Lekin oyni bo'linganligini butun yer yuzidagi odamlar ko'rgan. Hatto Hindistonda yangi yil boshlangan ekan. Mana aytganmiz, tarixda avval bir kattaroq bir voqea sodir bo'lsa, ana shundan boshlab yil sanashgan. Fil yilini 1-yilida payg'ambarimiz tug'ilgan, 2-yilda Abu Bakr tug'ilgan va hokazo. Agar qaytarib o'tamiz, sehr qilgan bo'lganida payg'ambarimiz tashqaridagi odamlar buni ko'rmagan bo'lar edi. Alloh taolo bu haqida oyatlar nozil qilib shunday deydi. Astagfirullah. shaqqal qamar وانشق in yaraw ayatan yu'ridu يؤرضوا yaqulu sihrun mustamir qiyomat soati yaqinlashib qoldi va oy ham bo'lindi. Agar ular biron oyat mo'jiza ko'rsalar, yuz o'girurlar va bu har doimgi sehr kudirlar. Ularga Isro Me'roj yoki karvonda aytilgan alomatlar yoki oyni bo'linish ham foyda bermadi. Iymon keltirmadi. Ular ko'zi ko'radigan, his qiladigan mo'jizalarni ko'rsatib bersa ham iymon keltirishmadi. Alloh ularga payg'ambar zamonida yashashlik baxtini berdi. lekin iymon keltirishi baxtini bermadi. Bizgachi Biz payg'ambarimizni ko'rganimiz yo'q, lekin ko'rmagan bo'lsak, mo'jizalarni ko'rmagan bo'lsak ham Alloh bizga shahodat kalimasini berdimi? Bundan ortiq qanday ne'mat bo'lishi mumkin? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning da'vatini Quraysh qabul qilmadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida Rukona ismli bir bo'lib kurashadigan bo'ladi. polvon bo'ladi. Hech qachon yengilmagan, yelkasi yer ko'rmagan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam unga islomni arz qilib iymon keltirishini taklif qilganida, "Ey Muhammad" deydi. "Agar sen men bilan kurashib meni yengib qo'ysang, senga iymon keltiraman." dedi. Payg'ambarimiz rukonani taklifiga rozi bo'ldilarda, o'rnidan turib, shunday belini ushab, shunday yerga chopib qo'ydi. Cho'zib o'tirmadi, ushadi, shayot kizib qo'ydi. Rukona bo'lgan ishdan bo'lgan ishni tushunmasdan o'ziga kelib turib, eh, "Vallohi ajib ish bo'ldi, boshqatdan bo'ldi." Yana bir marta dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikkinchi marta ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Uchinchi marta dedi. Uchinchi martani ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Payg'ambarimiz baquvvat kishi bo'lganlar. Musulmon odam sog'lom bo'lishi kerak. Musulmon odam quvvatli bo'lishi kerak. Alloh taologa dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, zaif, quvvatsiz mu'mindan ko'ra kuchli, quvvatli mu'min afzal deydi. Lekin ikkalasida ham yaxshilik, xayriyat bor dedi. Biz shug'ullanayotgan sport nima bo'lishidan qat'i nazar. Undan maqsad payg'ambarimiz kuchli bo'lishimizni yaxshi ko'rgan, Alloh men quvvatli bo'lsam yaxshi ko'radi degan maqsadda qilsak, o'sha sport ham ibodat. Agar shu sportdan maqsad Allohning roziligi bo'lsa, ko'chada mashina qilib yuraman, hamma mendan cho'chiydi degan niyat bo'lsa, ibodat bo'lmaydi. Musulmon odam quvvatli bo'lish kerak. O'zini ahli ayolini, vatanini, elini, yurtini himoya qila oladigan quvvatli bo'lish kerak. Payg'ambarimiz quvvat egasi bo'lgan. Aytamiz-ku, poshshoga payg'ambarimiz poshsho ibratli bo'lgan, kambag'allarga kambag'alam bo'lib ibrat bo'lgan, endi polvonlar bo'ladigan bo'lsa, payg'ambarimiz polvon ham bo'lgan. Rukoni 3-chi marta mag'lub bo'lgandan keyin vallohi bu ajib ish bo'lyapti-ya dedi. "Ey Muhammad, mana shu daraxtni gapirtirib bersang" dedi. "Men senga iymon keltiraman" dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam u taklifiga ham rozi bo'ldi-da, daraxtga buyurdi. Daraxt ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammad rasululloh deb nutq qilib shahodat kalimasini aytdi. Ana mo'jiza. Talabiga ko'ra bo'lyapti mo'jiza, lekin iymon keltirdimi? To'g'ri aytishgan ekan. Sen sehrgar ekansan dedi, iymon keltirmasdan ketib qoldi. Ularga faqat Qur'on mo'jizasi emas, his qiladigan moddiy mo'jizalar ko'rsatilsa ham kofirligicha turaverishdi. Buni ko'rgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Qurashni qo'yib, boshqa qabilalarni da'vat qilishlikka qasd qildilar. Keyingi haj mavsumini kutib, haj qilgani kelgan arab qabilalarini ana shu Minoda bittama bitta yurib da'vat qilardilar. Ana shu vaqtda Madinadan kelgan bir to'p hojilar oldiga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam da'vat qilish uchun bordi. Ana shularning ichida bo'lgan ansorlardan bittasi u paytda mushrik bo'ladi, keyin islomni qabul qiladi. Payg'ambarimizni tanimaydi. Payg'ambarimiz bizning oldimizga kelib, bizni islomga da'vat qilganida payg'ambarimiz orqasidan bitta odam kelib o'tirdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gaplarini tugatib bo'lgandan keyin hali odam turib, bunga ishonmanglar. Biz uni qavmimiz, u kazzob, bu jinni, sehrgar deb turib, payg'ambarimizni da'vatini kesib turardi. Payg'ambarimiz indamasdan keyingi qavmga qarab ketardilar. haligi kishi orqasidan erchi borib, yana o'tirib payg'ambarimiz gapini bo'lar edi. Shunda hali ansor aytadi: "Kim bu kishi? G'ami, tashvishi bu kishini gapini kesishlik ekan" dedi. So'rasam, bu amakisi Abu Lahab deb aytishdi. Ana shu hajga kelgan qabilalardan Banu Soso urug'i. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularning qabilasi to'p tushgan joyga bordilarda, ularning sayyidi haqida so'radi. Ularning sayyidi Bayxara ibn Furos ibn Sosa edi. Undan payg'ambarimiz suhbatlashishga izn so'radi, u rozi bo'ldi. Rasululloh unga oxirat, jannat, din, islom haqida gapirib, Qur'on oyatlarini o'qib berdi. Ular arab edi. Oyatlarning mazmunini tushunishar edi. Bu so'zlarni eshitib turib, Bayxara ta'sirlandi. So'ngra "Ey Muhammad, sen shu yerda o'tirib tur. Men hozir kelaman" dedida, o'zini qavmini oldiga borib turib, "Ey qavm, meni oldimga bir kishi kelib, men umrimda eshitmagan bir ajib go'zal so'zlarni gapirdi. Allohga qasam, bu so'zlari bilan butun arablarda ustidan g'olib bo'ladi, butun arablar ustidan hukmron bo'ladi" dedi. Maslahat beringlar, nima qilaylik? Qavmi, sen bizni sayyidimizsan. Sen aytgan ishni qilamiz dedi. Ularning roziligini olganidan keyin Bayhara payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib aytdiki: "Ey Muhammad, sen aytgan so'zlarning hammasi go'zal so'zlar." Nabiy sollallohu alayhi vasallam maqtab turib aytdiki: "Biz senga xo'p iymon keltiramiz. Senga yordam beramiz. Qilishlarimiz seni xizmatingda bo'ladi. Faqat bitta shartimiz bor. Alloh uchun qilinadigan ish faqat Alloh uchun qilinadi. Orqasidan biror bir dunyo, g'araz, maqsad qilinmaydi." Chunki taroziga birinchi bo'lib olib kelib dozoqqa uloqtiriladigan 3 ta odamda bittasi olim, bittasi Alloh yo'lida pul sarflagan boy, uchinchisi shahid edi. Amallari nihoyatda go'zal, lekin niyati dunyo matohi bo'lganligi uchun Alloh taolo dunyoda uchalagan maqsadingga yetkizganman, menda haqqing qolmagan, sur jahannamga deydi. Bayxara dunyoda ko'zlaganlardan bittasi edi. Bitta shartimiz bor. Nima o'sha? Sendan keyin ey Muhammad Bu ish meni qo'limda bo'ladi. Ya'ni agar sen vafot etsang, xalifa men bo'laman dedi. Ya'ni bu ish orqasida katta natijalar, katta bir manfaatlar borligini ko'rgandan keyin iymon keltiramiz, himoya qilamiz, faqat men sendan keyin xalifa bo'laman dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu ish Alloh taoloning qo'lidagi narsa. Uni o'zi xohlagan bandasiga beradi. Oqibat taqvodorlarniki dedi. Bayxara ey Muhammad, butun arablarga qarshi turib beramiz deymiz qilichlarimizni ko'tarib. Sendan keyin boshqalar xalifa bo'ladimi? Xalifalikni menga ber dedi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam boy gapni takrorlab aytdilarki, bu ish Allohning qo'lidagi narsa. Uni o'zi xohlagan bandasiga beradi, oqibat taqvodorlarniki dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni talabini bermagandan keyin Bayhara islomni rad qildi. Banu soso urug'i o'zini yeriga qaytib borganida ana shu Banu Sosa urug'ida bir yoshi katta bir hakim oqsoqol odam bor edi. Haj qilib kelgan o'zini qavmdoshlaridan bo'lgan ishlar haqida so'radi. Ular javob berib aytishdiki, yana bir ish bo'ldi. Bir odam kelib o'zini nabiyman, menga ergashinglar dedi, lekin biz ergashmadik dedi. Shunda haligi oqsoqol aytdiki, sizlarga voy bo'lsin, sizlarga voy bo'lsin. Bu jarohatga qo'yiladigan malham bormikan? Axir bilmasmidinglar bu zaman oxir zaman payg'ambari chiqadigan vaqtligini? Axir bilmasmidinglar ana shu payg'ambar Ismoil urug'idan chiqadi. Ha bilmasmidinglar Ismoililardan hali birortasi payg'ambarman deb chiqmagan edi. Ismoillardan birortasi payg'ambarman deb chiqqan emas. Birinchisi chiqsa tashab keldinglarmi? O'sha payg'ambar edi. Iymon keltirmadinglarmi dedi, lekin uning so'ziga itoat qilishmadi. yer yuzida ansor bo'lishlik sharafi Banu Soso urug'iga yetib turuvdi, lekin dunyo tamasida ular bu narsadan voz kechishdi. Yahyo ibn Ma'zur rozi u kishi aytadi: "Riyosat, boshliqlik, amirlik hidini izlagan kishi hech qachon najot yetmaydi." Alloh uchun qilinadigan ishdan, boshliqlikni, amalda mansabni istagan odam hargiz najot yetishmaydi. أقول قولي هذا واستغفر va لي assalomu alaykum va rahmatullohi va وبركاته